Iraia kamar gaur aste da tau berrio albistegia duzu berrio erratiaren albiste mankezuna Berriozar, Berriozar institutuko ikasleen kurtxo hasieraria ipamen eginez zirekiko dugu gaurko albistegia lehen mailako ikasleak etapa berriari helduko diote gaur egingo duten aurkezpenarekin 2010ean zabalduriko eraikina ezagutuko dute egun berriozar eta inguruko herrialdetako 300 bat gazte biltzen dituena ikasturtea hasierarekin ere eta izan zen lom puntuan jarriko da jakin bezala asku izan dira lom zeri kontrakotasuna erakutsi dioten hezkuntza mugimenduak. Paula Medinaren protagonistas obra San Fermin txikitoko kartela berriozarko jaien adierazle izan den neska izeneko kartelaren egilea Paula Medina protagonistas obrarekin San Fermin txikitokoak azalatuko ditu eta horri segati justu gehi Medinak jirureun uruko seria jasoko du. Infancia sin fronteras gobernuz kanpoko erakundearen erakusketa ikusteko azken egunak Niger herrialdean burutzen duten lanaren adierazkarri dira erakusketa osatzen duten bederatzei panelak. Hauek kulturgunean ikusgai dira zehazki urrengo larun bater arte. Ostira lonetan Isabel Larriunekin, gobernuz kanpoko erakundearen arduradunarekin hitz egiteko parada izango dugu beti bezala elkarrazketaldian. Izen ematea 2000 amalau, 2000 amabost ikasturteko udal jarduera eta ikastaroetan kultura gazteria berdintasuna eta adinekoak saileko udal jardueretan eta ikastaroetan izen emateko EPA irailaren amabostetik emeratzera zabaldik egongo da. Informazio hau modu zabal eta zehatzago batean berriozarko, zarko medizilagunen artean banatureko argi bide liburuzian argibide liburuxi hau ere udalaren webgunean gunean iru ubebikoetz.berriotzar.es urrialdean eskura daiteke. bihar 2000 amalauko Euskararen astea aurkeztuko da, atxaldeuko zazpietan kulturgunean egingo den biltzar batean aurkeztuko da Euskararen astea, Urretan, aste osuko programa ezagutaraziko da, baita egun potoloarena, ilaiaren hogian larun batarekin ospatuko dena, modu berean biltzarrean azken ukitua, ukituak boro biltzearen hainbat lan banatuko dira, bestetik kuadrien desafio ikuskizunean, parte hartzea bultzatzea aldera, bideo bat dute desafioa Euskararen eguneko bazka osteak girotzeko sortua izan da eta horretan kuadrilak bertxutan dantzan eta antzizpenekin elkar lehiatzen dira irailaren nogiko desafio ikuskizunean parte hartzeko hau zalor Euskaltegian ekudendan eta kaleberri bernan izena eman beharko da. Aipaturiko bideoan oski eguzkiplaza.neten ikusgai dago. Eta kiroleen atala irekitzeko mendi denboraldi berriari helduko diogu mendien lagunek seireun talaroita os metro dituen oteixon mendiarekin ekingo diote denboraldi berriari horretarako zumbila herren aparrera urbilduko dira igandean bertatik igoera asmo zoi bezala goizeko bederatzetan eguzki plazan elkartuko dira mendezaleak. gaurko eragarpenak dio zerua odei gutxirekin izango dugula arratsean bero odeiak garatuko dira eta zaparra da txiki ertainak eta turmoitsuak gerta daitezke ego osagiko haize ibiliko da tarte biziekin atxaldean iparreki aldera eginez temperatura maksimoak gutxi goko badira ere egun berotxua izango da gaurkoa Thank Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian fmkoen puntu zortzean edo orduero interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.